بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين dva islamska grada, Mekka i Medina, zauzimaju kod muslimana posebno mjesto. Time što su posljednja Božja objava i poslanstvo vezani za njih. Život božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i događaji u kojima on učestvuje detaljno su opisani zbog njihove važnosti za islam i muslimane. To su živi primjeri iskrenosti, poštenja, pravde i požrtvovanja na putu sreće čovječanstvo. Ovo je kratko putovanje kroz istoriju na čijim svijetlim stranicama je pouka ljudima i putokaz pravog puta. Pa da krenemo sa opisom nastanka Mekke. Ibrahim a.s. jedan od velikih božjih poslanika lula azmi minar rusul. Mnoge je žrtve podnio u ime uzvišenog gospodara Allaha Đalešanuhu. To spominje i Kur'an Azimušan. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن I kada je iskušao Ibrahima gospodar njegov s nekoliko naredbi, pa ih je on potpuno izvršio. قال إني جاعلك للناس إماما Allah je rekao, učinit ćete ljudima predvodnikom. قال ومن ذريتي I neke moje potomke, zamoli on. قال لا ينال obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. U mnogim događajima vezanim za meku i gradnju Kabe učestvuje Ibrahim a.s. Dozivao je Allaha Đelešanuhu skrušeno u dovama da mu podari sina, dobrog i plemenitog. Pa ga je Allah Đelešanuhu obradovao Ismailom a.s. kada je imao 86 godina. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين I reče, ja sam onaj koji ide svome gospodaru, on će me uputiti. رب هب لي من الصالحين Gospodaru moj, daruj mi čestit porod. فبشرناه بغلام حليم Pa ga obradova smo dječakom blage naravi. Ibrahim a.s. je došao u Meku, vodeći svoga sina Ismaila a.s. i robinju Hađaru. Tu ih ostavlja u pustoj dolini i vraća se svome narodu. Kada vide Hađara, da će ih ostaviti u toj nepodnoj dolini, reče mu, أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء Gdje odlaziš i ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema nikoga i ništa? To je ponovila više puta, a Ibrahim a.s. je nastavio svoj put i nije se okretao, pa ga ona upita. الله أمرك بهذا Je li ti Allah to naredio? نعم Jeste, Odgovori on. Pa ona tada reče svoje poznate riječi. Idem la ona. Kada je to tako, neće nas ostaviti Allah dželle šanuhu i vrati se nazad. A Ibrahim a.s. nastavi svoj put sve dok ne dođe do mjesta se Usenije, pa se okrinu prema mjestu na kom ih je ostavio i dignuši ruke, počeje učiti sljedeću dovu. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم Gospodaru naš, ja sam naselio neke svoje potomke u dolini u kojoj se ništa ne sije, kod svoga časnog hrama. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم Da bi gospodaru naš obavljali namaz, zato učini da srca nekih ljudi žude za njima. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Brzo je potrošila Hađera ono što je ostavio od hrane i vode Ibrahima a.s. Tako da je zabrinuta počela trčati između dva brežuljka zvana Safa i Merva, tražeći vodu. U tom trenutku provrela je iz zemlje bistra voda na mjestu gdje je bio njen sin Ismail a.s. Obradovala se time brižljiva majka, a u isto vrijeme i pobojala za svoga sina i reče u tom trenutku Zem, zem, stani, stani, ne bi li voda umanjila svoj izlazak. Tako je provralo poznato vrelo zemzem iz koga i danas izlazi obilna voda koju piju stanovnici Mekke i oni koji dolaze da posjete ovaj Mubarek grad. Zatim su se tu naselila arapska plemena, jer u užarenoj pustinji izvor vode je neprocjenjivo blago i predstavlja izvor života oko koga se okupljaju ljudi. Jednog dana vidi Ibrahim a.s. usnu da mu se naređuje da prinese svoga jedinca sina kao žrtvu. A pošto je Ibrahim Božji poslanik, njegov san je istina i Božja objava koju mora izvršiti. Ovo je bilo veliko iskušenje Ibrahimu a.s. da se pokaže da li je spreman žrtvovati u ime Allaha Đalešanuhu ono što mu je najdraže, jedinca sina koga je dobio u podmaklim godinama svoga života. Cijeli ovaj događaj opisuje nam Kur'an Azimu Šan. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, O sinko moj, usnu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين O oče moj, reče, postupi onako kako ti se naređuje, vidjet ćeš ako Bog da, da ću biti strpljiv. فلما أسلما وتله للجبين I nakon što njih dvojica poslušaše i kad ga on položi čelom prema zemlji, وناديناه أن يا إبراهيم mi ga zovnusmo, o Ibrahime, قد صدقت الرؤيا ti si se odazvao objavi usnu. إنا كذلك نجزي المحسنين Mi ovako nagrađujemo one koji čine dobra djela. إن هذا لهو البلاء المبين Ovo je zaista bilo jasno iskušenje. وفديناه بذبح عظيم I iskupi smo ga velikim kurbanom. وتركنا عليه في الآخرين I spomen mu sačuva smo u naraštajima kasnijim. سلام على إبراهيم Nek je u miru Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. إن إنه من عبادنا المؤمنين A on je doista bio od naših robova vjernika. Nakon što je odrastao Ismail a.s. posjećuje ga njegov otac Ibrahim a.s. i nalazi ga kako osvi koplje nedaleko od zemzema. Obrazovao se se ovom susretu i reče tada Ibrahim Ismailu a.s. Ja Ismail, o Ismaile, inna Allahe emarani bi emrim, Allah mi je naredio da uradim nešto. Pa mu reče Ismail a.s. Fasna ma emarake bihi rabbuk Pa uradi što ti tvoj gospodar naređuje. Pa reče Ibrahim a.s. وتعينني I da mi pomogneš, Pa mu odgovori Ismail a.s. وأعينك pomoću ti. فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا Doista mi Allah naređuje da ovdje sagradim bejt Kabu. I tada su počeli sa gradom Kjabe. Ismail a.s. je donosio kamenje, a Ibrahim a.s. je zidao stojeći na kamenu na kome su utisnuta njegova stopala. Ekam Ibrahim. Samu gradnju Kjabe opisuje uzvišeni Allah Đalešanuhu u Kur'anu. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, molili su. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu usrećuješ i sve znaš. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك Gospodar naš, učini nas, nas dvojicu tebi odanim, a i porod naš. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Nakon što je sagradio sveti hram Kabu, prouči Ibrahim a.s. sljedeću dovu. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل Ishaako. Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Inna rabbi la sami'u du'a. Gospodar moj, uistinu slišava molbe. Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurrijati. Gospodaru moj, daj da ja i moji potomci obavljamo namaz. ربنا وتقبل دعاء Gospodaru naš, ti primi moju molbu. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. I učio je ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih koji će im ajete svoje kazivati i učiti ih knjizi. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم I učiti ih knjizi i mudrosti i očistiti ih. Ti si doista silan i mudar. prolaziše godine i mijenjaše se poslanici koji su bili slati svojim narodima da im ukazuju na dobro i odvraćaju ih od zla. Ishak, Jusuf, Musa, Davud, Sulejman, Isa i mnogi drugi nama poznati i nepoznati. Nagovještavaše svojim narodima dolazak posljednjeg Božijeg poslanika, detaljno im ga opisujući tako da su znali njegov opis, mjesto gdje i kada će biti poslan, pa čak i njegovo društvo, a ashabi, bili su opisani. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم A kada Isa, sin Marjemin, reče, O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik. Inni Rasulullahi ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول Da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku koji će poslije mene doći. Ime mu je Ahmed. Muhammed Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا A oni koji su sa njime žestoki su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju. Sezdu čine. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Sezdu čine želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. سيماهم في وجوههم من أثر السجود Na licima su im znaci od padanja licem na tle. ذلك مثلهم في التوراة Tako su opisani u Tevratu. ومثلهم في الإنجيل A njihov primjer u Inđilu كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يكاو بيكا كد إذباتي سوي إذنك فاقا أوندا أترسي إيون أو يكا إسرابي سينا سوي سابيتي يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار I ispravi se na svojoj stablici, zadivljujući sijača. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون A doista neki od njih svjesno istinu prikrivaju. Prođe punih 570 godina od Isa a.s. dok ne dođe obećani poslanik. Njegova pojava i istina sa kojom dolazi obasja svijet i ukaza na pravi put. Rođen je 571. godine u Mekki od majke Amine i oca Abdullaha. Ne doživi radost da odrasti u okviru svoga oca koji prestali neposljedno prirođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. a ne osjeti dugo ni toplinu brižljive majke, jer i ona preseli kada mu je bilo šest godina. Potom biva kod deda Abdomo Paliba dvije godine, sve dok i one preseli, te na posljedku dođe u ruke svoga Amidže Ebu Taliba kao jetim, siroće. Odrastao je u Mekiji kao pastir, bio je uzornog vladanja, nečuvene iskrenosti i poštenja, tako da su ga stavunici Mekije prozvali El Emin, iskreni, časni, pošteni, siromašnima je udjeljivao, potrebnima pomagao, siročar stipio, pravedan bio, rodbinu obilazio i komšije pazio. Sve ove divne osobine krasile su lik Muhammeda sallallahu alaihi još i prije nego što je postao Boži poslanik. U svojoj 40. godini volio je da se oslami izvjesno vrijeme u pećini Hira, nedaleko od Mekke, i tamo u tišini i miru preda i baljatu. U mjesecu Ramazanu te godine, dok se nalazi u pećini Hira, dolazi mu Melek Džibril i kaže Ikura, uči, a on odgovara, ما أنا بقارئ Ja učiti ne znam. pa mu Džibril ponovo naredi, Iqra, uči. a on istim riječima odgovori. ما أنا بقارئ Ja učiti ne znam. Zatim poče Džibril učiti prvu objavu, časne riječi uzvišenog Allaha Đalešanuhu, gospodara svih svjetova. اقرأ باسم ربك الذي خلق Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. خلق الإنسان من علق Stvara čovjeka od onog što se zakvači. اقرأ وربك الأكرم Uči, tvoj gospodar je plemenit. الذي علم بالقلم koji poučava peru. علم الإنسان ما لم يعلم Poučava čovjeka onome što ne zna. Pa uzastao od ovoga narodnog događaja, uzurbanim korakom vraća se svome domu, govoreći, زملوني زملوني Pokrijte me, pokrijte me. nakon što se smirio, reče svojoj brižljivoj ženi Hatidži šta mu se desilo. Ona ga počne umirivati riječima. كلا والله نية تقومي الله ما يخزيك الله أبدا نيكة الله نكدا أسرمتتي إنك لتصل الرحم تي أدرجر شرد بنسك وتحمل الكل فما سلابي وتكسب المعدوم وديال يشتر ماشنما وتقري الضيف فيما شغوت وتعين على نوائب الحق I pomažeš istinu obilno. Zatim je otišla sa njime, Loreki ibn Neufelu, svome rođaku, da ga upita o onome što se desilo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što mu opisao taj događaj, reče Vereka ibn Neufel. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى To je namus. Džibril. Tajnik koga je poslao Allah Đelešanuhu Musavu alaihi ja mi fiha džeda'a. Kamo sreće da se vratim u mladost. Lejteni ekunu hajjen iz juhriđuke qavmuk. I da budem živ kada te bude proganjao tvoj narod. Pa reče Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ewa muhriđijahum. Zar će oni mene progoniti i iznati? ja to odgovori da rekam. hoće. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي Nije nikada došao čovjek sa sličnim onome sa čim si ti došao, a da mu ljudi nisu bili neprijatelji. وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكْ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا I ako dočekam taj dan, pomoću ti svom svojom snagom. Nakon što bivaju objavljene riječi uzvišenog Allaha dželle šanuhu. يا أيها المدثر O ti pokriveni, قم فأنذر ustani i opominji وربك فكبر i gospodara svoga veličaj وثيابك فطهر i haljine svoje očisti والرجز فاهجر i kumira se kloni ولا تمنن تستكثر i ne prigovaraj držeći da je mnogo ولربك فاصبر i radi gospodara svoga se strpi. Počinje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivati ljude u pravu Allahu vjeru, din i islam. Nakon što bile objavljene kuranske riječi. وأنذر عشيرتك الأقربين I opominji svoju najbližu rodbinu واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين i budi blag prema vjernicima koji te slijede. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja ne imam ništa s tim što vi radite. وتوكل على العزيز الرحيم I osloni se na silnoga i milostivog, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima molitu obaviš. إنه هو السميع العليم Jer on doista sve čuje i sve zna. Otišao je na brežuljak Safa, nedaleko od Kjabe, i nakon što je pozvao Kurejšije da se sakupe, rekao im je. لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية Ako bih vas obavijestio da će konjica izaći protiv vas iz podnožja ovog brda, da li biste mi vjerovali? قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا Pa kako? Nikada od tebe nismo čuli laž, rekoše oni. Pa im on reče, فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد Doista sam ja vaš opominjač od žestoke kazne. od tada počinju zlostavljanja muslimana i njihovi progoni. Javno nisu smjeli učiti Kur'an niti izvršavati vjerske propise, a onaj koji je primio islam, a nije imao svojih bližnjih u Kurejš plemenu da ga zaštite, uzmu u svoje okrilje i spriječe napade mušlika na njega, bivao je izložen mnogim napadima i maltretiranjima. Tako da su neki, kao što je Bilal ibn Rabba, izvođeni u pustinju i tamo na užarenom pijesku izlagani nesnosnim patnjama, ali i pored toga ostali su ustajni u svojoj vjeri i u najdjeljim sušenjima govorili Ehadun, ehad, jedan je, jedan Allah. Samo je Allah doličan da ga obožavamo i da mu ibadet činimo. Tu su pali prve žrtve, šehidi u islamu. međa, majka Marova i njegov otac Jasir, podlegli su pod fizičkim patnjama, ali ipak nisu htjeli da, da se odreknu pravi vjeri i napuste je. Patnje muslimana na koje su nailazili od strane mušrika i nevjerstvo njegovog naroda teško su pale Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a Kur'an mu je bio utjeha. واصبر وما صبرك إلا بالله Strpljiv budi, a strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Dat mu je najveći nadnaravni dokaz koji je ikada dat nekome od poslanika. To je bio jasan znak da je on istinski Allahov poslanik. Dat mu je uzvišeni Kur'an, Božja riječ koja je nedostižna. Najbolji pjesnici stajali su pred njim kao mala djeca, začuđeni njegovom ljepotom. Nisu mogli sastaviti jedno poglavlje slično kuranskom, a uz to on govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kada su mušnici vidjeli da ne mogu ništa učiniti protiv Kur'ana, izdali su sljedeći zakon koji i Kur'an spominje. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Kažu oni koji ne vjeruju, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali. Čak i oni koji nisu primili islam, a štitili su muslimana od napada nevjernika, izlagali su se opasnostima i podnošenju žrtvi. Tako su ostali muslimani i njihovi bližnji koji su ih pomagali pune tri godine izolovani u jednoj dolini pokraj Mekke. Niko sa njima nije trgovao niti se ženio. To je bila potpuna izolacija i veliko iskušenje muslimanima da li će ustrajati u pravoj vjeri. Nakon toga gubi Muhammed sallallahu alaihi wasallam dva velika oslonca, svoju časnu ženu Hatidju radijallahu anha koja mu je pomagala i tješila ga u najtežim trenucima. I svoga Amidu Ebu Taliba, koji mu je bio zaštita od napada nevjernika. Godina u kojoj su umrli Hatida i Ebu Talib nazvana je godinom žalosti. Nakon toga povećavaju mušlici napade na muslimane, te tako pod pritiskom i zlostavljanjima napuštaju voljeni grad Meku i selije se u daleku Abesiniju. Broj muslimana koji su učestvovali u toj prvoj hijđri bio je 12 ljudi i 4 žene. Abesinski vladar im je izražio dobrodošlicu i dozvolio im da nesmetano borave među njegovim narodom. Desilo se da su muslimani u Abesini čuli da su prvaci u Mekki počeli lijepo postupati sa muslimanima pa se vraćaju u Meku. Ali ta vijest nije bila tačna, već nasuprot povećao se zlostavljanje nad muslimanima. Samo zato što su vjerovali jednog i jedino Allaha Đalešanuhu Potom po drugi put seli su Abesiniju i njihov broj dostiži 83 čovjeka i 19 žena. Dao je Allah Đalešanuhu da primi islam Neđašija, abesinski kralj, i pomogne muslimane u zemlji preko mora, daleko od njihove Mekke. U tim teškim trenucima počastio je i odlikalo uzvišeni Allah Đalešanuhu svoga poslanika Muhammada, sallallahu alaihi wa sallam, što ga je prenio iz Mekke u Mesjul Aksa u Kudusu. Kaže o tome Allah Đalešanuhu. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Slavljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama svetog u hram daleki. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka naša znamenja pokazali. On doista sve čuje i sve vidi. A zatim ga uzdigao u više sfere, razgovarao s njime, pokazao mu džennet i džehennem i poslanike prije njega. Tu je Allah Đelešanuhu propisao kao obligatnu dužnost i jedan od temela Islama, klanjanje pet namaza. I pored toga što su Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam date mnoge muđize, nadprirodna djela, mušici u Mekki nisu htjeli da vjeruju i dalje su nastavljali sa progonima muslimana. Jedan od najpoznatijih događaja vezani za nadnaravna djela jeste i rastipljenje mjeseca. اقتربت الساعة وانشق القمر Bliži se čas i mjesec se raspolutio. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر A oni uvijek kada vide neki znak okreću glave i govore čarolija ne, neprestana. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر I niječu i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر A već su im došle vijesti koje treba da ih odvrate. Mudrost savršena. حكمة بالغة فما تغني النذر Ali opomene ne koriste. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Na dan kada ih glasnik pozove na nešto užasno, oborenih pogleda izlaze iz grobova kao da su skakavci rasuti. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر I netremice gledajući u glasnika, žureći, nevjernici govore, ovo je težak dan. Kada se dogodilo ovo čudo, pomisliše sumnjičavi da su očarani. A kada su naišli putnici i obavijestili ih o tome kako su i oni vidjeli, prekinuta je svaka sumnja. Najveća muđiza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste sam Kur'an, a o tome se kaže أم يقولون افتراه A oni govore, on ga izmišlja. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Reci, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete od onih u koje mimo Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako istinu govorite. i kaže أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون Zar oni da govore, izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. Ali oni nisu bili u stanju da to učine, iako su bili na najvećem stepenu poznavanja jezika. Jer Kur'an je Božji govor i nedostižan i on ukazuje na istinitost prave vjere kako onima koji su živjeli u to vrijeme, tako i onima koji dolaze poslije njih. Mi i dan danas vidimo i nalazimo u njemu božanski izvor uputu za sreću i zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu. Sve nedaće i poteškoće na koje je nailazio, pored njihove težine, nisu spriječile Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da poziva u vjeru iskrenosti, čistoće, poštenja i svega naprednog. Dane kada dolaze ljudi iz mnogobrojnih plemena da obave obrede hađa, koristio je da im dostavi poruku gospodara svjetova i da ih uvede u vjeru u koju su pozivali i poslanici prije njega. Vjerovati i obožavati samo jednog istinskog Boga, Allaha Đalešanuhu. Desilo se da su stanovnici Medine čuli od svojih komšija jevreja da je došlo vrijeme kada treba da se pojavi posljednji Božji poslanik koji je opisan u drevnim knjigama. Zato su oni došli i nastanili se u ovim krajevima očekujući njegovu pojavu. U to vrijeme jedna grupa Medinelija dolazi u Meku da obavi obrede hađa i susreće se sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam koji ih poziva u islamu. Zadovoljni ljepotom tlama, krasno ga prihvataju i obećavaju mu da će ga štititi i širiti među stanovnicima Medine i da će doći sa svojim narodom sljedeće godine. Tako se i ostvarilo. Došli su 73 čovjeka i dvije žene i na mjestu zvanom Akaba dali zavjet da će štititi Muhammeda sallallahu alaihi sallam i boriti se protiv onoga ko njega napada. Izabrali su među sobom 12 svojih predstavnika koji su bili njihovi prvaci. Nakon toga seli se muslimani iz Mekke u Medinu postajno u manjim grupicama gdje ih dočekuju njihova braća po vjeri i sa njima dijeli sve što imaju. Odlazi u mjesto gdje mogu slobodno obožavati Allaha Đalešanuhu i ispoljavati njegov islam. Tako su se selili dok među sredbenicima nije ostao Muhammed sallallahu alaihi wasallam očekujući Allahovu Đalešanuhu naredbu da mu dozvoli hijđru. Tek kada se sastavio mušici u svojoj vječnici da se dogovori šta će učiniti sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam dolazi mu naredba da se preseli u blagoslovljeni grad Medinu. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك I kada su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali. Sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu napuštaju svoj voljeni grad Meku, dok nevjernici kreću u potragu za njima. Sklanjaju se u jednu pećnu gdje pa plete mrežu, a golubica snosi jaje. I tako prolazi potjera pored njih ne pomišljajući da su oni nedaleko od njih. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode. Kada je s njim bio samo njegov drug, kad su njih dvojica bila u pećini. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا I kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى Pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم A Allahova riječ, ona je gornja, Allah je silan i mudar. Nije bilo lahko napustiti svoj rodni grad, ostaviti i metak i ugodnosti i otići u nepoznato mjesto gdje ne imaju ništa. Ali sve ove žrtve i napore podnosili su hrabro na Božijem putu. Nisu težili ovo svjetskim dobrima, već su nastojali zadobiti Allahovo zadovoljstvo i vječna uživanja i ljepote u džennetu. Žrtovali su sve što su imali, čak i ono najskupocjenije svoje živote na putu istine, pravde i sreće napustili su dragu im svima metku da bi nakon osam godina došli sa oko 12.000 pobjedonosnih vjernika i ušli u sveti grad bez borbe donoseći njenim stanovnicima uputu i opraštajući im sve one progone koje su od njih podnijeli. Takav je Islam, vjera pravde i opraštanja, vjera koja donosi sreću ljudima, vjera koja zbližava ljude i čini ih braćom. Neka postaje centar gdje se sastaju muslimani. Ostvarila se doma Ibrahima, alaihissalam, فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Učini da srca nekih ljudi žude za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Milioni muslimana svake godine dolaze u Meku, odazivajući se pozivu Ibrahim a.s. a naredbi Allaha Đelešanu. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق I oglasi ljudima hađ, dolazi će ti pješke i na kanilama iznurenim, Dolazi će iz mjesta dalekih. Izvršavaju hađske propise svi u jednoj odjeći, okrećući se prema jednom mjestu i učeći Allahove riječi. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i putogaz svjetovima. فيه آيات بينات مقام إبراهيم U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. ومن دخله كان آمنا I onaj ko uđe u nj, bit će bezbjedan. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Podočastiti hram dužan je Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين A onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Teže jednom cilju izgovarajući riječi talbije. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Odazivam ti se moj Allahu, odazivam. Odazivam ti se, ti suparnika nemaš. Odazivam se. Sva hvala, blagodat i vlast tebi pripadaju. Ti suparnika nemaš. Divan li je to prizor i divna li je vjera koja ih jedinuje i ne pravi među njima nacionalne niti klasne razlike. Ne ima među ljudima razlike osim po bogobojaznosti. Čuje se tiho glas slavljenja stvoritelja kosmosa i sve ukazuje na njegovu savršenost i mudrost. Poslušajmo ezan koji se danas razvije Ženevkom. Ezan se uči u glavnoj na svijetu i na mjestu gdje je jedan obavljeni namaz vredniji od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Prizor Kaabe ništa ne može dočarati. Tu se duše napajaju i kao da se otvore neke druge tajne oči. Nadamo se da će nas, bar nakratko, prenijeti ovaj Mubarek Ezan u blagoslovljenu dolinu Mekke i da ćemo osjetiti dio ljepote prisustva kod Ćave. To što su čuli muslimani u Medini, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam krenuo na put Hidžre iz Mekke sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu, izlazili su svaki dan očekujući njihov dolazak. U mjestu Kuba, nedaleko od Medine, Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa tamošnjim muslimanima postavlja temelje prve džanije u islamu. Stanovnici Medine ih veoma srdačno dočekuju, izražavajući im dobrodošlicu. Čitali su prema najizražijim gostima, izražavajući svoju neizmjernu sreću i radost što će boraviti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Božiji poslanik među njima. Svi su htjeli da ugoste Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem vodeći njegovu devu i sreću je svojim kućama. Ali ona je dalje nastavila ići sve dok nije na jednom osamljenom mjestu legla i tu se počela graditi džamija Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam koja se i danas nalazi na istom mjestu. Ashabi su požrtvovano radili na gradnji džanije, a još im je više davalo podstreka učešće Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u gradnji. Tako je džanija postala centrom u kome su se okupljali ashabi drugovi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam pet puta dnevno, međusobno se pomažući, savjetujući izbližavajući. Tako je iz dana u dan jačala zajednica muslimana i njihov broj se sve više povećavao. Veliko požrtvovanje i napore podnijeli su muslimani u gradnji prve islamske zajednice. Uložili su svoju snagu, vrijeme, živote i imetke na ovome časnom putu. Druge godine po hijri dobivaju vijest da se karavana plemena Kurejš vraća iz Čana natovarena raznom robom. To je bila prilika da se povrati dio imetka oduzetog od muhađira, oni koji su napustili svoje domove, bili potlačeni i protjerivani. Kada je vođa karavane saznao da su muslimani iz Medine krenuli prema njima, želeći ih napasti, usmjerio se u pravcu mora, daleko od puta prema Mekki, a u isto vrijeme poslao je glasnika u Mekku da pozove nevjernike da odbrane karavanu. Tada se iskupilo oko hiljadu ljudi sa potpunom ratnom opremom za borbu protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i muslimana. Željeli su time da zapru trag islamu i muslimanima. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vidjevši u kakvoj su se situaciji našli on i muslimani, savjetuje svoje ashabe u vezi suprotstavljanja nevjerničkoj vojsci. Tada oni iskazuju svoju veliku ljubav prema islamu i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i spremnost da žrtvuju čak i svoje živote u njihovoj odbrani makar i njihov broj bio tri puta manji od broja neprijatelja. Tu Allah Đelešanuhu pomaže muslimane i njihovu vojsku, šaljući im meleke i pokazuje da Islam pobjeđuje, makar broj onih koji su uz njega bio mali. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة Allah vas je pomogao i na bedru, kada ste bili malobrojni. فاتقوا الله لعلكم تشكرون Zato se bojte Allaha da biste bili zahvalni. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Kada si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš u pomoć pošalje tri hiljade meleka? U ovoj velikoj i značajnoj bitci ubijeno je 70 mušlika, a isto toliko zarobljeno. To je bilo njima veliko poniženje i poraz, koji su ih zavili u crno te učinili ih da danima oplakuju svoje poginule. A što se tiče muslimana, pali su kao šehidi njih 14, ne želeći dati svoje živote za opštu dobrobit muslimana i za vjesni život. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون I ne recite za one koji su poginuli na Allahovu putu, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Vrijeme je prolazilo dan za danom, a to ona ublaži nevjernicima tugu za njihovim najbližim koji poginuši na bedru. Ne mogla se zaboraviti rane, niti bolove koji se u tom za njih teškom danu. Kako odlučiše da vrijednost karavane utroši opremu vojske kako bi potpuno uništili muslimane na čelu sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Njih preko 3000 sa najboljom tadašnjom vojnom opremom dođeše u podnožje planine Uhuda, nedaleko od Medine. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa svojima sahabima izlazi prema njima, te kada su bili blizu neprijatelja, oko 300 licemjera odvaja se od muslimana i vraća u Medinu. To je bila podla zavjera da se od strane munafika oslabi vojnički duh od muslimana. Ali to i ne pokoleba, već junački i smjelo krenuše prema neprijatelju, njih svega oko 700. U tim časovima im Muhammed sallallahu alaihi wasallam izdaje neophodna saopštenja i naredbe vezane za borbu koja im predstoji. Između ostalog, postavio je 50 strelaca na jednom rezulku nedaleko od Uhuda da bi čuvali muslimane od neprijateljskog napada sa leđa. I rekao im je da se nipošto ne pomjeraju sa toga mjesta čak ni nakon završetka borbe. Sastaše se dvije vojske i počeje žestoka borba. Jak duh i moralna snaga muslimanske vojske učiniše sa Allahovom pomoći da neprijatelj poklekne i vadne se u vijek, ostavljajući za sobom naoružanje. To je unijelo radost u srca strelaca na obližnjem brežuljku koji su to jasno vidjeli i promatrali. Tako da zaboraviše naredbu svoga vođe Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i napustiše svoja mjesta. To iskoristi vođa neprijateljske konjice pa dođe muslimanima sa leđa i napade ih odande odakle se nisu nadali muslimani koji su već bili poodmakli goneći neprijatelja, kada pa ovo vidješe, počeše se vraćati da pomognu svoju braću koja su ostala u pozadini. Time dobiše podstreki neprijatelji koji su domalo prije bili gonjeni, pa krenuše u napad. Tako se prvobitna pobjeda muslimana pretvori u poraz, a uzrok je to što se nisu poslušale riječi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da strelci ostanu na brdu čak i poslije završetka bitke. Palo je 70 šehida, među njima Hamza ibn Abdul Muttalib, Amidža Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jedan od najhrabrijih i najiskusnijih ratnika. Zatim Mus'ab ibn Umir radijallahu anhu, koji je pozivao neke Medine u Islam još prije hijri i bio izaslanik Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Medini. Tako da ne ostane jedna kuća, a da u njoj nije, neko nije primio Islam, u tim veoma teškim trenucima za muslimane iskazala se velika njihova požrtovanost u borbi na Božjem putu i odani Muhammada sallallahu alaihi sallam, a njegovo ubistvo je bio glavnici cilj vojske. Ovdje vidimo šta znači i kakve posljedice nosi nepokornost zabranama i naredbama Božjih poslanika Muhammada sallallahu alaihi sallam. Pobjeda se pretvara u poraz i pada 70 šehida, ali ovo je bila velika pouka onima koji dolaze poslije njih, da se moraju vladati po onome što im je odredio i propisao Allah žele šanuhu, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vjerno dostavio. Trenutak poraza spomenuo je Allah žele šanuhu u Kur'anu riječima. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه Allah je ispunio svoje obećanje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون Ali kada ste klonuli duhom i o svome položaju se počeli raspravljati, kada niste poslušali nakon što vam je pokazao ono što vam je drago. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة Jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم Onda je on, da bi vas iskušao, učinio da izmaknete ispred njih i on vam je već oprostio. والله ذو فضل على المؤمنين Allah je neizmjerno dobar prema vjernicima. Pored velikih gubitaka koje su podnijeli muslimani, neprijatelj nije ostvario svoj cilj. Jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi nisu uništeni, a islam je i dalje nastavio da se širi. Tako da se sastaju pete godine po hijđri združena neprijateljska plemena da konačno unište islam i muslimane. Kada su muslimani čuli za pokret neprijateljske vojske koja broji oko 10.000 ratnika koji idu ka Medini, počinju kopati duboki rov kojim onemogućavaju ulazak neprijatelja u Medinu. A to je bio jedini mogući ulaz u nju, jer je sa dvije strane okružuju dvije velike doline koji je vojska ne može prijeći, zato što je kamenje u njima veoma oštro, a isto tako brda koja okružuju Medinu onemogućavala su neprijatelja da prodri u nju. Tako im nije bilo moguće ući u Medinu osim putem na kome je iskopan rov, koga ni konjanik ne može preskočiti. Zato su se ulogorili pred Medinom, čekajući pogodnu priliku za napad. Muslimanima je prijetila velika opasnost i od unutrašnjih neprijatelja, jevreja, koji su pronekjerili ugovor o uzajamnom pomaganju i odbrani Medine. Ovo se desilo u veoma hladnim danima i u nestašici hrane, tako da su ashabi stavljali po jedan kamen za pojas od velike gladi, a Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je stavio dva. Nije lako bilo kopati u tim teškim uslovima a uz to bojati se od napada na prijatelja. Broj muslimana u odrani Medine bio je oko 3000, ali Allahova djelašanuhu pomoć nije izostala, šalje na nevjerničku vojsku jak vetar kojim diže i obara šatore, a isto tako zadržava ih zemljotres, tako da prestrašeni bježe glavom bez obzira, ostavljajući muslimanima vojnu opremu i plijen. O tome kaže Allah djelašanuhu u Kur'anu azimušanu. Ja أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada su do vas došle vojske, pa smo mi vjetar protiv njih poslali i vojske koje vi niste vidjeli. وكان الله بما تعملون بصيرا الله dobro vidi što radite. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Kada su vam došle i od ozgo i od ozdo i kada su oči vaše bile uprte jedino u neprijatelja, duša došla do grkljana i kada ste o Allahu svašta pomišljali. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne može biti više uznemireni. Jevreji koji su iznevjerili ugovor bili su protjerani iz Medine, tako da u nju, a i u Meku, od sada pa do danas ne može ući niko osim muslimana. Ovi svijetli primjeri požrtovanja shaba i njihovog odricanja ukazuju nam na njihovu zarku ljubav prema islamu i njegovom širenju, tako da zavlada svijetom istina i pravda. Islam je uskoro naišao na prihvatanje ljudi, tako da su u skupinama primali islam, Medina je postala centar njegovog širenja. Muhammed sallallahu alaihi wasallam je objašnjavao na propise koji su se oni potpuno pridržavali. To je bio uzrok da se islam prostiri od istoka do zapada za nepunih 25 godina. Pred kraj ovo sjeću života Muhammeda sallallahu alaihi wasallam uzvišeni Allah objavljuje sljedeće riječi. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون I bojte se dana kad ćete se svi Allahu vratiti. Zatim će svakome ono što je zasluži isplatiti i nikome nepravda neće biti učinjena. Isto tako objavljuje poglavlje koje nagovještava rastanak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa ovim svijetom. إذا جاء نصر الله والفتح Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا i vidiš ljude kako ulaze u Allahovu vjeru u skupinama, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga za oprost. On je uvijek pokajanje primao. Desete godine po hijri preselio je posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na ahiret nakon što je u potpunosti dostavio Allahovu poruku ljudima, savjetujući svoj umet, sljedbenike, čak i u posljednjim trenucima svoga života. Nije ostavio ni jedno dobro, a da im ne ukaže na njega, a niti jedno zlo, a da ih ne upozori i zabrani ga. Time je završena njegova poslanička misija na ovome svijetu i upotpunjena vjera, vini i islam, koju su propovjedali poslanici i prije njega, Ispravljeno je u islamu ono što je u drugim vjerama iskrivljeno kroz stoljeća, tako da islam ostaje čist, sačuvan i nepromijenjen do sudnjeg dana. Inna lahu lahafizun. Mi smo doista objavili opomenu i mi ćemo zaista da je čuvamo. Nam je sudije preselio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je ukupan. U sobi svoje žene Aisha radijallahu anha koja se nalazila pred njegove džamije. Uz njega su ukupana i dvojica prvih halifa Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma. Čak i danas kada se posjećuje velika džamija Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam dolazi se do prostorija u kojoj su oni ukopani i naziva im se islamski pozdrav salam. Značajno je još napomenuti da se nedaleko od džamije nalazi i medinsko groblje Bekija gdje je ukopano na stotine mubarek tijela ashaba Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tu je tijelo Osman ibn Afana, treći halife, zatim kćeri Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegov ulu Hasan, Amidža, Abbas i drugi članovi njegove časne porodice. Tu se muslimani ukopavaju od vremena Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do danas. Dakle, više od 14 vijekova, jer Medina nema drugog groblja osim ovog. Danas ljudi dolazi posjetiti džanju Božih poslanika. Onome ko klanja jedan namaz, vrednije je od hiljadu namaza na drugom mjestu. Posjećujući ljudi koji su pali na uhodu njih 70. Isto tako, mnogima se želja ispuni da na licu mjesta prisvoju času istoriji koji je svima poukan. Mnogi hadisi izreke Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ukazuju na važnost Medine i njene vrijednosti. Pa da poslušamo neke od njih. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت Aisha رضي الله عنها ذا Božji فصانيك صلى الله عليه وسلم Allahumma اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وزيشني الله وشيني مدين دراغو كاو سوسي مكو وشيني يدراغا يوش بيشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ضعفي ما جعلت بمكة من البركة uzvišeni Allahu, podari Medini dvostruko veće blagodati nego što si podario Mekki. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال prenosi se od Abdullaha ibn Zejda radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة Doista je Ibrahim a.s. proglasio Meku svetom, a ja sam svetom proglasio Medinu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi se od Ebu Huriri radijallahu anhu da je rekao, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه دويتا إبراهيم عليه السلام твой رب и приятель и посланник и он те е молил за Мекку а я те молим за عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Prenosi se أبو هريرة رضي الله عنه da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال Na ulazima u Medinu su meleki koji je čuvaju. U nju ne ulazi epidemija niti deđar. An أنس radijallahu anhu kal, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. sallam. Lejse min beledin illa sejatauhu dajjalu illa Mekka والمدينة Deđal će doći i prodrijeti u sva mjesta, osim Mekke i Medine. ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها Svakom ulazu su meleki u safovima koji ih čuvaju. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Prenosi se od Ebu Bekra radi Allahu anhu da je rekao, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, La al-Madinata ru'bu al المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب malakan Ne ulazi u Medinu strah od Dejjala. Sada će ona imati sedam ulaza, a na svakom od njih dva meleka. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi se od Ibn Omara radijallahu anhu da je rekao rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها ko bude u mogućnosti da umre u Medini, neka umre u njoj, to jest neka stanuje u njoj sve do smrti, jer ja ću biti zagovornik šefaatija onome ko u njoj umrem. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال prenosi se od Omera radijallahu anhu da je rekao اللهم ارزقني قتالا في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك Uzvišeni Allahu, podari mi da se borim na tvome putu i daj mi da umrem u gradu tvoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. وفي حديث أخرجه مسلم أدرغم حديث كما فرمسي مسلم لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء نيكو نيكو نكو جلي زوستو مدينة a da mu Allah neće učiniti da se istopi u vatri kao što se topi olovo ili kao što se topi to u vodi. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن سامت رضي الله عنه لبجي فتراني صلى الله عليه وسلم ركعه اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف Uzvićeni Allahu, ko učini nepravdu stanovnicima Medine, zulum i uplaši ih, uplašiti njega. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Na njemu je Allahovo prokletstvo, meleka i svih ljudi. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا Allah od njega ne prima ni farzove, ni na file, ono što dobrovoljno uradi. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال prenosi se od Enesa radijallahu anhu da se Božim poslaniku sallallahu alaihi sallam ukazalo brdo Uhud te je rekao Hada džebalun yuhibbuna wa nuhibbuh ovo brdo nas voli, a i mi njega volimo. Allahumma inna Ibrahima harrana nekkata, wa inni uharrimu ma bejna labetejha. Uzvišeni Allahu, Ibrahim je učinio Meku svetom, a ja činim svetom ono što je među dva krša, to je Medinu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه wasallam prenosi se od Ebu Sejda al-Hudrije radijallahu anhu da je rekao rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ne ide se na put osim u tri mesđida. Ovaj moj, to jest u Medini, مسجد الحرام ومكة مسجد الأقصى وقدس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد namaz u ovom mom mesidu je vredniji od hiljadu namaza u drugim džamijama. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رنسيت ابن عمر رضي الله عنهما يجوزي بطرانك صلى الله عليه وسلم ركاو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي Mjesto između moje kuće i minbara jeste jedna od ženeckih bašća, a moj minber je na haudu.